на якому грали місячні відблиски. Його рвучко стягло з поперечини пілона. Гойднувшись у повітрі, Сміт відчув під ногами дашок вагончика. Тоді відпустив канат, упав на руки і ноги і відразу ж ухопився за опори підвіски. Довго він так і стояв навколішки жадібно хапаючи ротом повітря. Потім, трохи віддихавшись, ліг на дашок обличчям униз. Від'їхавши від пілона, вагончик почав сильно розгойдуватись. Доти Сміт не повірив би, що людина, отак геть виснажена, здатна втриматись на вкритій кривою поверхні. Але поволі сили повертались до нього. Він зморено підвівся, сів і, прихилившись спиною до підвіски, став спостерігати, що діється в долині. Вагончик, що його щойно залишив Сміт, був уже за 50 ярдів від найнижчого пілона. Томас із Крістіансеном сиділи спини до спини на підлозі, і Крістіансен намагався перев'язати свою поранену руку. Передні і задні дверцята були все ще відчинені. Те, що жоден з них так і не наважився підійти до краю вагончика і причинити їх, свідчило про повагу, яку в них викликав Сміт. Раптом на дашку щось сліпуче спалахнуло і майже водночас пролунали два вибухи. Дві з чотирьох опор підвіски тріснули, і вагончик, задерши передній край угору, повис нарешті двох. Крістіансен сповз нахиленою підлогою до задніх дверцят. Він ще відчайдушно спробував за щось ухопитись, але зробити це пораненою рукою йому не пощастило. Він нечутно випав крізь отвір і так само нечутно полетів униз на скелі. Томас, маючи дві здорові руки і швидку реакцію, врятувався, та лише на кілька хвилин. Він поглянув угору і побачив, що кріплення двох уцілілих опор підвіски, не розрахованих на таке навантаження, ось ось вирветься. Перехилений тепер під кутом 45 градусів вагончик майже торкався переднім краєм канату. Томас поповз угору до розчинених дверцят. Він ще встиг ухопити обіруч канат за хвилю до того, як кріпильні гвинти зі скреготом переламались, і вагончик, перекидаючись у повітрі, полетів униз. Канат, від якого раптово відпала така вага, шалено завібрував але Томас на ньому все ж таки утримався. Він озирнувся і за фут від себе побачив поперечину нижнього пілона. На обличчі його застиг вираз жаху. Руки ще міцніше вчепились у канат. А вже за мить рук там не було. Тільки сталева поперечина, канат та довгий крик у темряві. Тим часом другий вагончик наближався до горішньої станції. Смітові не було видно східного крила замку, але густий дим, який стелився тепер над долиною, свідчив, що пожежа ще не вщухла. Ця димова завіса рано чи пізно мала викликати занепокоєння в селі і в казармах так само, як і приглушені вибухи, що час від часу долинали з замку. Коли дашок вагончика порівнявся з підлогою станції, Сміт з полегкістю зітхнув, побачивши біля пульта управління канаткою шафера. Щоправда, шафер, вельми потовченого, з обличчям заюшеним кров'ю. Рухи його були не зовсім упевнені, погляд блукав. Однак лейтенант без сумніву був живий і готовий діяти. Сміт відчув,